Uli sa magandang umaga po sa lahat. Good morning! Atin po itutuloy ang ating pinag-usapan sa 2 Peter chapter 3 na kung saan ay naway matapos natin this month by God's grace. At pag natapos tong book of Peter, 2 Peter, yung mga nakikita yung pang ano, word sa ating paligid like humility, purity, integrity, Unity, loyalty, maturity, yan po ang mga susunod na pag usapan natin. Okay? Kaya pag-pray po ninyo yung patuloy tayong gabay ng Panginoon, patuloy na bigyan ng talino na yung ating ituturo sa inyo ay manggagaling sa banal na kasulatan. Yan ang kinakatakutan ko bilang pastor, makapagturo ng mali. Kasi harap ako sa Diyos na lumikha, na nagligtas sa akin, at siguradong parurusahan niya ako pag ako nagturo ng mali. Kaya yun ang aking panalangin, yun ang aking nais na wag and hindi, hindi man nais ah. Yun ang wag mangyari nawa sa akin bilang pastor, makapagturo ng mali. 2 Peter chapter 3, basahin po natin ang mga talata from verse 3 up to verse 9, tayo pong lahat ay tumayo. Follow me with your eyes, 2 Timothy, 2 Peter chapter 3, 3 up to verse 9. Knowing this first of all, that in the last days mockers will come with their mocking, following after the, their own lusts, and saying, Where is the promise of his coming? For ever since the fathers fell asleep, all continues just as it was from the beginning of creation For when they maintain these, it escapes their notice that the Word of God, the heavens existed long ago, and the earth was formed out of water and by water, and through which the world at that time was destroyed, being flooded with water. Verse 7 But by His word, the present heavens and earth are being reserved for fire, kept for the day of judgment and destruction of ungodly men. But do not let this one fact escape your notice, beloved, that we, the Lord, one day is like a thousand years, and a thousand years like one day. The Lord is not slow about his promise, as some count slowness, but is patient toward you, not wishing for any to perish, but for all to come to repentance. Tayo po'y manalangin. O aming dakilang Ama, lubos ang aming pasalamat at bukas lagi ang iyong salita sa sa church na ito na saan ay mapag-aralan namin ang ang sinulat ni Peter yung last letter niya Panginoon sa mga Kristiyano. Kami na na narito, tulungan niyo kami na gabay ng Banal Spirito upang aming pong maunawaan ng sulat, yung aming binasa Kay Panginoon mabigyan ng kapurihan. At ito'y magamit namin sa aming Christian life, hindi lang sa aming pamumuhay, kundi kung may magtanong sa amin, meron kaming kasagutan na may bibigay sa kanila. At salamat, O Diyos, pagkat mismo si Peter, ang kanyang kasagutan ay sinisigurado niya mula sa Biblia. Nawa ganyan din ang aming puso. Kay Panginoon ang may taas sa aming pag-aaral at makita sa aming buhay ang aming mapapakinggan ngayong umaga ito. Ito pong ang dalangin sa pangalan ni Cristo Jesus. Amen. Noong 1996, mayroong isang gamot na nilikha sa Amerika ng Merck. Sila yung gumawa na ito na kung saan ay tinawag nila yung gamot na ito na Vioxx or Biox, V-I-O-X. Ito ay gamot para sa, mostly sa pain reliever, sa mga arthritis, sa rheuma, sa mga kasukasuan ng masakit sa ating katawan. At sumikat yung gamot na ito, umabot ng iba-ibang bansa at yung mama naging billionaire ang lumikha ng gamot na ito. Pero noong 2004 ay eh, maraming umangal, maraming nagreklamo. Pagkat may side effects ang gamot nito at gusto nilang pinay-stop at pagkat maraming nagdemanda. Pagkat ang gamot nito, yes, nakakagaling ng mga pain sa ating katawan, pero may side effects na maapekto ng puso mo, pwede kang ma-cardiac arrest, pwede kang may stroke. Kaya may mga vital organs na maapektuhan siya. May mga may mga parts sa katawan natin, ma-enjoy mo siya, lalo yung mga pains. Pero may mga parts sa katawan natin, sisirain niya. Kaya hanggang ngayon, 2016, ay patuloy na nagbabayad ang company nito sa mga taong naapektuhan, lalo sa mga namatayan. Maraming namatay sa gamot nito. Iba, sabi na 38,000. Sa inabasa ko naman 55, iba naman 60. Kaya 38 to 60,000 ang namatay sa magitan ng gamot nito. Okay? Bakit ko sinasabi ito? Kahit sa ating spiritual life ay pwedeng mangyari ito. Katulad ng tanong ni Pastor Tim De Lima, ni, ni Tim, napag-usapan namin na singin ng konti yung mga churches, lalo yung mga Kristiyano na nagkiklaim, mga churches na nagkiklaim na Christian, na nagtuturo ng mali. Sabi niya, Pastor, paano kung lumalago naman sila? Yes, lalago sila. Lumalago sila. Mag-isa ka lang, maaari sa kanilang spiritual life, feeling nila sila lumalago. Na-enjoy nila yung fellowship. Na-enjoy nila yung, na-enjoy yung kanilang emotion ay nafe-feel. Naging masaya sila. Lalo pag dumadami sila, masaya sila. Pero di nila alam na apektuhan yung kanilang kaisipan. Natuturuan sila ng mali. May mga parts sa kanilang spiritual life apektado ng maling katuruan. Maaari yung katuruan nila natatouch yung emotion nila, natatouch yung kanilang feeling, na-enjoy nila, kaya lagi silang pumupunta doon, very active sila. Pero di lang na-realize, sinisira ng maling katuruan ang kanilang kaisipan, sinisira ng, ng, ng maling katuruan ang kanilang relationship with God, at balang araw, di lang yung kanilang kalwa, akala masaya sa lupa, pero patungo pala sa impyerno. Ganyan po yung gamot na binabanggit ko. Pero yung mga churches, enjoy nila yung kanilang fellowship. Pero in the end, meron palang apektado sa kanilang buhay na hindi naibigay ng kanilang church at ng kanilang mga leaders na nagtuturo ng Biblia. Kaya importante, importante ito yung Biblia pagkat lahat ng area ng buhay mo babaguhin niya. Walang madadamay, walang masisira. Sinisigurado ng Panginoon, we are complete in Christ. It is finished. At yung Bible ay sapat na para turuan tayo ng tama. Hindi na natin dapat dagdagan o bawasan pa. Okay? Tingnan sa 2 Timothy chapter 3, 16 to 7. Familiar verse. Pero nakakalungkot, hindi gaano binabalikan ng church. Hindi gaano pinag-aaralan ng mga ibang church. Sapat na ba yung Biblia sa ating spiritual life? Sapat na ba yung katuruan ng Panginoon from Genesis to Revelation para tayo lumago sa ating panampalataya? Ako'y naniniwala sapat na yan. Pagkat yan ang sulat ni Pablo kay Timothy at sa church ni Timothy at ang sulat ni Pablo galing sa Panginoon, inspired by God. Tingnan niyo po sa 2 Timothy chapter 3, verses 16 to 17. Sabi nga sa verse 16 eh, All Scripture. Kaya sinisigurado ni, ni Paul yung kanyang katuruan from the Word of God. All Scripture is inspired by God. Breath of God. Hininga ng Diyos. And profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness. Tandaan po natin ang Biblia ay sapat na para turuan tayo ng mga katuruan mula sa Biblia. Teaching for doctrine. At tungkulin din ng Biblia to correct us. To correct us. Pag tayo nagkakamali, i-correct niya tayo. At hindi niya lang tayo i-correct, ititrain tayo in righteousness. Yung minsan tinatanong ko, ano, ano ba goal ng Bible study? Ano ba, ano ba goal ng pag-aaral ng Biblia? Na makita tayo na patuloy na namumuhay na righteous. Namumuhay ng tama. Training in righteousness. Alam niyo, salitang training ay paboritong word ng mga atleta yan. Sila ay trained to win goals. To win the Olympic. Okay? Train sila doon eh. Tayo naman train in righteousness. Kaya magbabago talaga ang buhay mo pagpatuloy ka na nagpapasakop sa katukan ng Biblia. Tingnan sa verse 17. Ang conclusion ngayon ni Pablo, ito ang mangyayari sa iyo. Pagpatuloy ka na nag-aaral, nakikinig ng tamang salita ng Diyos na hindi mo siya dinadagdagan o binabawasan o binabago yung kahulugan ng salita ng Panginoon, ito mangyayari sa iyo. So that the man of God eh, yan ay tumutukoy kay Timothy, man of God. Pero lahat ng Krisyano, men of God. Man, ibig sabihin ng man of God, man belong to God. Okay? Ang ibig sabihin ng man of God. Kaya lahat ng tunay na Krisyano belong to God. We are men of God. May be adequate, equipped what? For every good work. Mag-mature yung salitang perfect sa ibang translation, equip, matrain ka, equip for every good work. Anong, anong gagamitin ng Panginoon para equip tayo? The Word of God. Kaya pag tinanggal at dinago ng mga churches ang salita ng Diyos, hindi may equip for good works ang mga Kristiyano. Yes, ang choir, ang kanta, nakaka-lift up ng emotion. Pero may mga parts sa sa life ng isang Kristiyano apektado. Yun ang, yun ang ginagawa ng mga churches ngayon katulad ng VIOX or VIOX. Yes, yung mga pains mo ma maayos, yung pamilya mo maayos, yung pamumuhay mo maging maganda, pero may mga area na mayroon pala side effects, yung mga false teachings, false doctrines, may side effects. Eh, Ito yung naisipan natin ni Peter sa 2 Peter na pinag-uusapan natin. Remember our faith, our cause, our faithful Lord, and our future. Natapos na po natin yung remember the purity of our faith. Ngayon naman ay last Sunday ay pinag-usapan natin yung remember the perversion of our foes. Diba? Tinitwist nila yung salita ng Panginoon. Binabago nila. At ang tawag sa kanila is scoffers, mockers. Ang tawag nga ng Psalm chapter 1, ungodly seers. Knowing this first of all that scoffers will come in the last days with scoffing, following their own sinful desires. Kaya yung desire na not from God. Okay? Galing sa ilang sinful desires. Ito mga tao na ito, bakit sila nagtuturo ng mali? Unang-una, sila ito hindi ligtas. Hindi sila nagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Ang nais nila kalooban nila kanilang simple desires. Pag ikaw'y naligtas, pag ako'y naligtas, o lahat ng tao makasalanan, pag sila'y nakakilala kay Jesus, sila'y naligtas, yan ang babagoy sa'yo ng Panginoon. Hindi na yung simple desires ang mamuna sa iyo, kundi yung desire ng Panginoon ang mangibabaw sa buhay mo. You will learn to follow Christ, not yourself. Di ba sabi ni Jesus, Follow me. Follow me. Deny yourself. Take up your cross daily. Follow me. Nais ng Panginoon yung desire mo mawala. Kasi yung desire natin, simple desires. Kailangan mapalitan siya ng God's desires. Hindi na yung will ng tao ang mangibabaw sa atin, kundi yung will ng Panginoon. Ito yung mga false teachers, false prophets. Ang ginagawa nila following their simple desires. Then, uh, dumako tayo sa false accusation. Ano ginagawa ng mga scoffers or mockers? Yung mga nagtuturo ng malay, ano ginagawa nila? Meron silang false accusation. Nung panahon ni Jesus Christ, ay ang kanyang natatanggap lagi sa mga pariseyo, sa Sadducees, sa scribes. Ito yung natatanggap ng Jesus Christ. Kahit sa Old Testament, nung panahon ni Moses, Panahon ni Noah, hindi mo scoffers. Di ba? May mga mockers, may mga opposition. They will say, where is the promise of His coming? Okay? Umahanap lagi sila ng pwedeng itanong, pwedeng sirain ang ating panampalataya. Pare sa ibang paniniwala natin, hindi nila matalo. Pero ngayon, nag-isip sila, ano kaya pwedeng isira sa mga Krisyano ngayon? Ah, alam ko na, naghintay sila sa pagdating ng Panginoon. Eh, tagal-tagal na, hindi pa rin dumating ang Panginoon. Yun! Where is the promise of His coming? Di ba? Yun ang kanilang false accusation. Forever since the fathers fell asleep, all things are continuing as they were from the beginning of creation. Yun ang false accusation nila. Buti na lang meron tayong kasagutan. The firm answer. Anong binigay ni Peter? At dito tayo nagtapos noon. The firm answer. For they deliberately overlooked this fact. Okay? Ganyan ang kanilang puso eh. They deliberately overlooked this fact. Kahit minsan alam nila na darin ng Panginoon, intentionally, hindi nila tatanggapin yun. Talagang nire-reject nila yung paniniwala na yun. Deliberately. That the heavens existed long ago and the earth was formed out of water and through water. Ito yung the firm answer of Peter. Ano ang binigay niyang kasagutan sa mga false accusation? Sa mga accusers, sa mga scoffers, sa mockers? By the Word of God. Yan ang tamang sagot. Pagdating sa spiritual things, pagdating sa katuruan, spiritual teachings, dapat ang mangibabaw pa rin sa Roman Church, the Word of God. The Word of God. Hindi yung kaisipan natin, not our wisdoms, not the wisdom of this world, but the wisdom of our Lord. Yan ang problema. Maraming churches ngayon ayaw na magpasakop sa salita ng Diyos. God will judge them. Mamaya makikita nyo, God will judge them. Kaya sabi ko sa inyo, ito ang sa mga, ang kinakatakutan ko yung makapagturo ng mali na wala sa, sa Biblia. Pero sisiguraduhin ko sa Biblia yung tinuturo ko. Una-una, ligtas ako. Pangalawa, 100% naniniwala ako sa salita ng Panginoon. From Genesis to Revelation, yan ay salita ng Diyos. Yan ay enough for my spiritual life. Enough to feed the flock of God. Okay? Enough to equip the members of God, the saints of God. By the word of God, yun ang firm answer. Yung bang katuruan mo galing sa salita ng Panginoon? Kung wala, I will reject it. Pero yung katuruan mo kung galing sa Biblia at mali ako, I will accept your advice. Lalo na kung galing sa Biblia at aking i-destroy yung mali kong paniniwala. Pero kung wala kang basihan, wala, wala sa Biblia yung pinaniniwalaan mo, hindi ko matanggap yan. Kung yung sistema mo o yung style mo ay hindi galing sa Biblia, hindi ko matanggap yan. Ang kailangan ko substance alam mo, hindi man natin kailangan ng sistema, nagantay ng sistema ng church, ng style ng church. Gawa na yan. Tungkulin ng Panginoon yan eh. He is the head of the church. At sabi ng Panginoon, I will build my church. Kaya tungkulin niya kung paano i-manage yung church at nagbigay siya ng Biblia, ng salita ng Diyos, ang tungkulin natin to submit to His plan. To submit to His, to his style. To submit to His system not to change His system. At ang ibibigay sa atin yung substance, yun ang pinaka-importante sa loob church. The Word of God. Okay? Kaya kung naghanap ka ng style, lahat ng style ng mga churches ngayon ay hindi katanggap-tanggap sa harapan ng Panginoon. Yan ay kanyang-kanyang kakaisipan yan, kanyang-kanyang likhayan. Pagkat hindi naman after ang Panginoon sa style, ang after siya sa substance. Kung ang style mo nakakasira sa substance, sa Biblia, yung style mo, sabi nga ng kanto word, style mo bulok. Di ba? Pero kung style mo ay hindi nakakasira sa substance, sa salita ng Panginoon, at nag-agree sa plan ng Panginoon, sa kanyang sistema, agree tayo by the Word of God. By the Word of God. Kaya kung paniniwala mo ay wala sa Biblia, I'm sorry, I will not accept your beliefs. Kaya si Pablo, hindi niya matanggap yung accusation ng mga scoffers pagkat wala sa Biblia. Totoong darating ang Panginoon, hindi niya matanggap by the Word of God. Pati ang creation by the Word of God. Di ba? God said by the Word of God. Nabasa natin yan. At si Jesus Christ, the Word of God. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Si Jesus Christ. Siya yung ating pakinggan. Siya yung boses ng Panginoon. Saan pa natin siya mapapakinggan? Read, especially the New Testament. Hindi ibig sabihin wala tayong pakalan sa Old Testament. Maraming lessons sa Old Testament. Pero under na tayo ng new covenant. Pero hindi ibig sabihin, hindi na natin pinapaniwala yung Old Testament, pinapaniwala natin yung creation, si Adan, si Eva, si Abraham, si Moses. Maraming lessons dyan na binigay sa New Testament, tanggapin natin, apply natin. Pero hindi lahat ng katuruan sa Old Testament, ginagawa natin. Pinaniniwalaan natin, pero hindi natin ginagawa. Ano ibig sabihin niyo, Pastor? Parang magulo ah. Pinaniwalaan natin yung Old Testament. Pero hindi lahat sa Old Testament ginagawa natin, lalo na yung sacrifices, burnt offerings. Ginagawa pa ba natin ngayon yan? Hindi na. Pero naniniwala tayo nangyari yan noon. Ginagawa ng mga Diyos yan, ng, ng Hebrew nation, ginagawa nila yan para sa kapatawaran ng kasalanan. Pero hindi na natin ginagawa sa New Testament. Why? Christ fulfilled the law. Okay? It is finished. Sapat na ginawa ni Jesus Christ once and for all. Kaya hindi na tayo bumabalik doon sa mga offerings sa Old Testament. Pero naniniwala tayo doon. Pero hindi natin ginagawa. Pagkat yung ginawa ni Jesus Christ ay enough. Sapat na. Nakuha yung mga kapatid? Nakuha yung mga kapatid? Kaya ang focus ng ating pananampalataya more sa New Testament. May mga grupo ngayon na sa Old Testament pa rin ang kanilang paniwala. Kaya hindi sila makatakas-takas doon sa bondage of law na tinatawag. Di Under pa rin sila ng dietaries law, kailangan bawal to, bawal pagkain, bawal. Nasa Old Testament yan eh. Pero hindi naman sila mga Jews. Yun eh, uma commanded for Israel, not for the Gentiles. Kasi under sila ng Old Testament. Pero yun ay eh, ginayaran na ng Panginoon. Kaya nga, the form answered by the Word of God. The Word of God. Tingnan natin yung next verses, 6 to 7. And that by means of this, the world that then existed was deluged with water and perished by the same word. At tulad sinabi ko na agree naman tayo pag tinignan nyo naman yung earth, eh, no? mas maraming tubig. Eh, no? Maraming tubig. Eh and Paris. Kailan nangyari yan? Kailan nangyari yan? Nung panahon ni? Kailan na, napahamak na nasira ni Earth? Nung panahon ni? By flood? Noah! Noah! Di ba? Noah! May mga smokers may mga scoffers doon. Kinikwestiyon nila si Noah pag gumagawa ng, ng arko. Ilang hayop bang nilagay ni sa Art ni Moses, ilang hayop ang nilagay? Wala. Sa Art ni Noah, meron. <laughs> Art ni Moses, wala. <laughs> Ten Commandments na ilagay doon po. Oh, ano. Okay. Sa Noah, 120 years, he preached the word of God. He preached righteousness. Wala Walang nagsisi. Ayaw nilang tanggapin yung salita ng Diyos. Ayaw nilang tanggapin yung karunungan ng Diyos. Then after 120 years, dumating yung baha. Ilan na naligtas? Si Noah, ang kanyang asawa, tatlo niyang anak, at ang kanyang asawa. Walo. Nangyari ba yun? Totoo ba yung sinabi ng Diyos kay Noah na magkakaroon ng flood? Worldwide? Yes. By the word of God. Totoo. Yung kanyang pinangako nangyari. Nagkaroon talaga ng flood. At meron pang mangyayaring judgment pa. Not by flood. <laughs> Tingnan yung next na sentence. But by the same word, yung word na nag-judge na magkaroon ng flood na nangyari. The same word, yung sinabi ng Panginoon na magkakaroon din ng judgment day sa mundong ito, mangyayari din. Kailan yon? Hindi ko alam. Mauna mong i-rapture, kaya hindi ko na alam yan. Pero pag inabutan mo to, eh, hindi mo rin ito maabutan. Mamaya, bibigyan, pag dumating tayo sa future, makikita niyo yung banda. Tingnan niyo. By the same of the heavens and earth that now, ito, now, yung parang ni, ni Peter, yung now niya, wala pang gadgets, wala pang technology noon. Pero when high-tech na ngayon, ito pa rin yung now, yung earth na tinutukoy niya. Earth earth that now exists are stored up for fire. Totoo po ang pangako ng Panginoon. He will not judge, destroy the earth by blood. Totoo yun. Kaya nga may rainbow eh, nakikita tayo eh, na nagsasabi, tinutupad ng Panginoon yung kanyang pangako na hindi niya i-destroy yung earth by blood. Di ba? Pero He will destroy the earth by fire sa future. You know, stored up for fire by the word of God. Hindi yan galing kay Peter, hindi rin galing sa akin, kundi galing mismo sa Diyos by the word of God. Yan lagi natin naman binabasa yan yung ating kasagutan pag may nagtanong, lalo sa spiritual things, gamitin natin yung salita ng Panginoon. Being kept until the day of judgment. Kaya yung mga may advokasya to preserve the earth, no? malabo yun. Malabo. Because of the sinfulness of men. Kahit nabawasan pa yung mga usok, okay naman. No? Pero hindi mo mapipreserve yung earth, yung ozone layer, hindi mo niya. Pagkat nakaugit na yan sa plano ng Panginoon, He will judge this world through fire. Through the fire, yeah. through the lily. No, kanta pala yan. By fire being kept until the day of judgment and destruction of the ungodly. Tingnan sa 1 Peter chapter 3, 14 to 15. Ito isang advice sa mga Krisyano na lagi tayong handa sa ating pagsagot. Ang pagsagot natin, gamitin lagi natin ang Biblia. Paano mo magagamit yung Biblia? Basahin mo, basahin mo, basahin mo, pag-aralan mo, pag-aralan mo, pakinggan mo, pakinggan mo. Matututo ka. Pag alam mo na yung Biblia, pag may nagtanong sa iyo, magbibigay ka ng pag-asa sa kanila. Pero kung wala tayong alam sa Biblia, wala tayong ibibigay na pag-asa sa kanila, kundi kapahamakan. Kapapa, kapahamakan. 1 Peter chapter 3, verses 14 to 15. Importante ba sa Krisyano mag-aral? Importante ba sa Krisyano mag-disciple? Tanongin niyo ang Panginoon. <laughs> We are commanded to study the Word of God. Study to show thyself approved unto God. We are commanded na ma-involve tayo sa discipleship. We are commanded to be queen. Kaya pag ikay nadaya at nakapagturo ka ng mali, it is your fault. Hindi tayo nag-aaral. Alam niyo, may mga churches ngayon eh, nakakalungkot. Pinapahandle nila yung church sa mga pastor na naka-experience lang. Na walang formal na pag-aaral sa Bible school. Nag-declare na siya tinawag ng Panginoon na pastor, tinatawag siya bilang pastor, nag-handle ng church. Nakakatakot sa panahon ngayon, ang dami nagtuturo ng mali. Ang dami nagpuproclaim na sila'y prophet, sila'y apostle, sila'y pastor. Ang, kung ikay gusto mo magpastor, sabi ko nga kay Tim, eh, Tim, malay mo ikaw magpastor ka. Jason, di ba? Malay mo, hindi nyo alam. Huwag nyo tanggihan kung kayo tinawag ng Panginoon. Pero kung kayo tinawag ng Panginoon, mag-aral kayo. Pagkatansa sa mga qualification ng pastor, out to teach, able to teach. At kung wala kang may, may tuturo, kasi hindi tayo nag-aral. Eh, nakakatakot ngayon. Maraming mga churches ngayon, hinahawakan ng mga pastors na hindi nag-aaral. Through experience lang. Magaling sila, magaling sila magsalita, may karisma sila. Pero ano, ano yung ipapakain sa atin? Pagkat sabi sa verse 40 to 15, sabi dito, sa 1 Peter chapter 3, 14 to 15. But even if you should suffer for the sake of righteousness, you are blessed and do not fear the intimidation and do not be troubled. Verse 15, but sanctify Christ as Lord in your hearts. Ano ka to? Always being ready, what? To make a defense To everyone who asks you to give an account for the hope that is in you, yet with gentleness and reverence. Depends. Apologetic, parang ganyan ang term niya. Kaya mong depensahan yung panampalataya mo. Eh kung hindi mo, isang meron, kaya hindi namin kaya i-depensa, hindi tayo nag-aaral eh. Hindi tayo nagbabasa eh. Delikado yun. Kaya may discipleship tayo eh. Kasi makaka-encounter ka, maaring parents mo, maaring kapatid mo, maaring kaibigan mo, tatanungin yung panampalataya mo kung totoo hindi. Eh, paano mo hindi mo masagot? Sino mapapaya? Ikaw. At din sa salita ng Panginoon. We are commanded by God to study the Word of God. At yung hope natin, may bigay natin sa Kanya ng tama. Kasi kung di tayo nag-aaral, at may magtanong sa atin tungkol sa pag-asang meron tayo, posible mali ang maibigay nating pag-asa. Kasi hindi tayo nag-aaral. Kaya ngayon maraming mga false teachers, false believers, kasi ang nilapitan nila para humihingan nila ng pag-asa, maling pag-asa ang binigay. Ay, lumapit ka kay, ano, kay Santo Niño. Lumapit ka kay Maria. Pumunta ka doon sa Lagaw. Nag-fiesta pa nga sila doon. Eh. Translation, ang haba, 500 million. Yun ang magbibigay silang pag-asa. Bakit yun, bakit yun ang nagbigay nilang pag-asa? Hindi nila alam ang Biblia na si Jesus lang ang pag-asa. He is the way, the truth, and the life. Di ba? Nasa Biblia lang. Kaya maraming tao nakawawa. Nabigyan sila ng maling gamot, maling sagot, alam niyo ba, sa survey sa Amerika, maaari sa ating panahon yan, ito late na survey to, 2011 o oh, 12 ko nabasa. Nabasa doon. Top 3 na pumapatay sa Amerika. Number 1 nila, cancer. Pangalawa yata, accident. Eh. Pero yung pangatlo, nakakatakot. Wrong medication. Wrong prescription maling na ibigay na prescription, maling gamot. <coughs> Ayun ang problema. Mabait si, si, ano, no? si Joshua, no? Mabait ka, Joshua? Ha? Huwag mong tubig. <laughs> Isang baso lang. Ayan pala. Ayun ang pangatlo nilang dahilan ng kamatayan ng mga tao. Nakuha nyo? Wrong prescription. Nangyayari ba sa ating bansa? Ha? Yes. Hindi tama yung naibigay. Eh, dito ka operahan sa kidney, inopera sa puso. May nangyayari ba yan? Ano ba tayo? Mal malpractice. Eh, yung, eh, yung nangyayari ngayon sa salita ng Panginoon, pag mali ang nagturo mo, ay eh, ito yung delikado eh. Hindi sa langit mo siya dadalhin, kundi saan? Impyerno! Mas delikado yung kahaluan na kasalanan dyan eh, pag mali yung katuruan mo eh. Kaya nire-reject ni Peter itong accusation ng mga scoffers Pagkat alam niya, itong mga scoffers, yung kanilang katanungan, yung kanilang paniwala, wala sa Biblia. Pero nanatili pa rin ang sagot ni Peter, sisiguraduhin niya sa Biblia pa rin ang kanyang kasagutan. 2012 yun ha. Ah. Yung survey na yun. Pero noong 2014, nagiging number 2 na siya. Hindi pala sa drug bus operation na umubos yung tao. Sa maling prescription, maling medicine na ibibigay. At balang araw, baka naging, maging number one pa yan. Oh, di ba? Kaya nga maganda advice ng iba eh. Mag second opinion ka. Kasi nagkakamali pa rin ng <laughs> doktor eh. Tao pa rin yan eh. Baka yung tumingin sa'yo, kakagraduate pa lang yan eh. Kakapasa pa lang eh. Di ba? Mag-second opinion ka, lalo pag uh, matinding sakit. Second opinion. Pa-check up ulit. Sino nagpapa-second opinion dito? Tama yun. Kung hindi lang second, kahit third opinion. Pag umabot na ng 100 opinion, yun na yun. <laughs> Sigurado na yun. <laughs> okay, balikan po natin yung ating lesson. Ito yung advice ni, pa, ni Pedro sa mga Krisyano. At ito din ang ginamit, ginamit ng Panginoon sa Matthew 4, 33 to 11. Ano ginamit ng Panginoon? Para layuan siya ni Satan. The word of God. Man shall not live by the word of God, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Ginamit niya salita ng Panginoon. Kaya umalis si Satan. Kahit sa temptation, use the word of God. Kaya masarap pag-memorize ng mga verses eh. Pag nangihina ka, pag hindi ka naka-memorize, ano ba yung verse Lalo ka manghihina, lalo may stress ka eh. Pero kung na-memorize mo yung Philippians 4.13, ah, I can do all things through Christ who gives me strength. Wow. Naku, wala na pa, tuition ko na may mangyayari. Ba? Eh, wala kang memorize na verse, lalo kang may stress eh. Pero kung alam mo yung Philippians 4.19, But my God shall provide all your needs. Ano unahin ko sa buhay ko? Natataranta na ako. Di ba? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Naliligo ako, ano, ano, sige pupuntahan ko? I am the way, the truth, and the life. Yung mga verses sa Bible, kailangan mo i-memorize pagkat hindi lagi dala mo yung Biblia. Nakuha niyo mga kapatid? Sino dito may mga memorize na verses? Baka hanggang ngayon, John 3.16 pa rin ha. 10 years ka ng Krisyano, John 3.16 pa rin, isa lang. Hindi, nadagdagan ng pastor, Romans 3.23 na. Dagdagan nyo. May, pag may nakita kayong verse sa Bible, kahit half memorized, natatandaan mo yung, yung book, yung chapter, yung verse, kahit hindi naman talaga siya 100% na memorized, meron kang tatakbuhan. Meron kang pupuntahan. Sa Revelation, tingnan yung judgment. Matthew 11 to 11 to 12. Unahin ko muna 11 to 12 ba. Kahit si si John the Baptist ay meron na siyang hula tungkol sa judgment day. Okay? Yes, sa Old Testament by blood. Sa ating panahon ngayon by fire. Tingnan niyo si si John the Baptist. Matthew chapter 3, verse 11 to 13. Nabanggit niya to eh. Sabi niya sa verse 13, siya nagbabaptize sa River Jordan. As for me, I baptize you with water for repentance. But he who is coming after me is mightier than I, and I am not fit to remove his sandals. Very humble person. He will baptize you with the Holy Spirit. Totoo yun. Sa bawat sumampalataya sa Kanya, sa bawat maniwala sa Kanya, automatic yon. He will baptize us with the Holy Spirit. Kaya automatic na yon. Pag tinanggap mo si Jesus Christ, naniwala ka sa Kanya, ng buong puso mo, nagsisi ka, automatic, titirang ka ng banal na Espiritu. You are the temple of the Holy Spirit. Hindi na natin kailangan ng Second decision. May mga grupo kasi pag nagamo sa Panginoon, kailangan mag-decide ka rin, tanggapin mo yung banal na Espiritu. Malalaman mo kung i-baptize ng Holy Spirit through speaking in tongues. Mali po yun. Ito, kasama na yon. Nung tayo binaptize, nung tayo naniwala kay Jesus Christ, He will baptize us with the Holy Spirit. And ano karagtong dyan? Not only Holy Spirit and fire. Yan ang tumutukoy sa judgment day, yung fire. Alam ni Jen, alam ni Jen yan. Another passage, Revelation. Revelation. Alam niyo, masarap pag-aralan Revelation na aralan natin ito, di ba? Nine, Revelation 19, 11 to 21. Pero hindi pa to final judgment. Ito yung Armageddon. Hindi pa to ang ano. Pero pinapakita ko sa inyo, sa Revelation, puro fire na ang ginagamit ng Panginoon. Pag-judge niya sa mga nations na against sa Kanya. Sa mga taong ayaw magpasakop sa Kanya. Kaya sa chapter 19, verses 11 to 21, pag binasa niyo yan, Makikita nyo, hinatulan ng Panginoon ang mga nations, yung mga tao na hawak ng Antichrist, pinatay niya ito. Pinatay niya. At ang lumalabas sa kanyang bibig, sa kanyang mata nga, sabi nga sa verse 12, His eyes are a flame of fire At ang lumalabas sa kanyang 15, verse 15, From his mouth comes a sharp sword, so that with it he may strike down the nations. He will rule them with a rod of iron and treads the winepress of the fierce wrath of God the Almighty. Parang laser yung kanyang pagsasalita. Eh, no? Ito yung sa pamagitan lang ng salita ng Panginoon, nawasan niya. Kaya pag binasa niyo to, ito isa sa mga unang judgment sa Antichrist, pati sa mga followers niya. At si Satan sa chapter 20, saan dinala? Pati mga demons. Sa bottomless feet. Kinulong doon for 1,000 years. Then after 1,000 years, Nare-release si Satan pati mga demons, nag-gather ulit siya ng mga unbelievers. Yun, hindi nag aalab binagin ng Panginoon, pero ano yun eh, uh, uh, obvious na Dinestroy niya na yung mundo by fire. Paano natin malalaman? Tingnan niyo yung chapter 21 ng Revelation. Hindi na gano'ng pinakita eh. Tumatik na lang, nawala na yung mga nagrebelde. Si Satan tinapo na sa lake of fire, pati mga demons. Then sa chapter 21, ano mapapansin ninyo? I saw a new heaven and a new earth. The first heaven and the first earth pass away and there's no longer any sea. Talagang bago, winasag niya by fire. Kaya binabanggit ni Peter sa kanyang aklat. Kapag natapos natin ang chapter 3, makikita nyo, He judged the world through fire. Kaya yung mga advokasya ng mga tao to preserve the earth, useless yung kanilang climate change na pinag-usapan, useless. Ang pag-usapan natin kaluluwa, kung paano maligtas sa impyerno, paano makapunta sa langit. Ilan dapat ang topic na pinag-usapan ng mga tao. Hindi mag-stay sa mundong ito. Lahat tayo mawawala. Hintayin natin, yun ang gusto natin, yung new heaven and new earth. Kaya nga sa verse 4, napakasarap tumira dito. At ang makakatira dito, yung mga tunay na Krisyano na dinala ng Panginoon through rapture at yung mga naligtas sa tribulation, yan ang makakaranas ng new heaven and new earth. Tinis sa verse 4 ng Revelation chapter 21. And He will wipe away every tears from their eyes. There will no longer be any death. There will no longer be any mourning or crying or pain. The first things have passed away. Bago tayo magwakas, tuloy natin yung ating pinag-usapan sa 2 Peter 36 7. Isama ko na rin yung 8 and 9 at next Sunday, yan ang ating tatalakayin. Pero basahin ko na rin po sa inyo. 8 and 9. Ano ba talagang pinaka-concern ng Panginoon? Bakit ang tagal ang pagdating niya? Bakit? Balikan natin yung question. Nasaan ang pangako ng Diyos ng kanyang pagdating? Di ba? Nasaan yung kanyang pangako ng pagdating? Pinap, pinaliwanag pa lalo ni Peter. Pinaliwanag na lalo. Sabi niya, yung panahon ninyo, hindi katulad ng panahon ng Panginoon. Hindi siya nasasakop ng years, okay? Hindi siya, wala siyang date. Wala siyang January to December. Wala siyang 2016. Hindi siya under niyan. Tayo under tayo ng years. Every year, to, nadadagdagan ang ating edad. Di ba? Nadadagdagan yung ating puting buhok. Nangihina yung ating katawan. Under time ng time. Pero ang Panginoon hindi. Eternal siya. Eh. Kaya sabi sa verse 8 and 9, But do not overlook this one fact. Beloved, yun ang ano niya sa mga scopers eh. Kasi yung question ninyo, parang sinasabi ninyo, under ng Panginoon, ng years o ng time, ng day. Hindi. Hindi siya katulad natin. Wala siyang kalendaryo. Okay? Wala siyang kalendaryo, pero alam niya lahat ng nangyayari, pati yung future natin. Ginagamit niya lang yung past, present, future para maunawaan natin ang pagkilos ng Panginoon. Gumagamit siya ng mga words na pamilyar tayo para maunawaan natin na mayroong past, present, future. Pero hindi siya under ng mga bagay na ito. He is in control. Do not overlook this one fact, beloved, that with the Lord, one day is as, a, is, a, is as a thousand years. And a thousand years as one day. Hindi ibig sabihin yan, after a thousand years, magbibilang tayo isang araw lang yun. Hindi. Ibig sabihin, hindi siya under ng mga years. Okay? Para natin mapaliwanag yan, Psalm 90 verse 4. Tingnan nyo. Psalm 90 verse 4. Psalm 90 verse 4. Punta tayo sa Old Testament. Ito yung sinabi ng writer tungkol sa ating Panginoon. Eternal ang ating Panginoon. Chapter 90 verse 4. Verse 4, For a thousand years in your sight are like yesterday when it passes by, or as a watch in the night. Napansin niyo yun? Kahit sila naniwala sila, hindi siya under ng kalendaryo. Hindi. Yan ay gawa ng tao. At hindi siya under niyan. Wala siyang katapusan. Wala siyang simula, wala siyang katapusan. Tayo may simula. Yung simula natin, yung birthday natin. Yung katapusan natin, hindi pa natin alam. Yung iba, alam na natin. Kasi wala na sila sa mundo. Alam mo ba, Brother Dennis, ang katapusan mo? Alam, hindi niya pa alam eh. Maray mo bukas. <laughs> Next year. O after 100 years. Di na alam. Kaya pag pumunta ka sa Holy Cross, may birthday, may kamatayan. Birth and death. Kaya may birth certificate, mayroong death certificate. Under tayo lang ng kalendaryo eh. Pero ang Panginoon hindi ganyan. Wala siyang simula, wala siyang katapusan. At another verse, Hebrews chapter 13, to 8. Ito na tumutukol kay Jesus Christ. Hebrews chapter 13, 7 to 8. Ano nakalagay kay Jesus Christ? He is the Son of God. He is God. Kahit siya nagkatawang tao, hindi ibig sabihin yun ay under siya ng schedule. Ginawa niya lang yun to save us. Pero He remained God. He's eternal. Kaya nga siya nabuhay muli pagkat malabo siyang sakupin ng kamatayan pagkat He is God. Kaya sabi sa Hebrews 13, ano sinabi kong verses? 7 to 8. Tingnan niyo po. 7 to 8. Remember those who led you, who spoke the word of God to you, and considering the result of their conduct, imitate their faith. Okay, tungkol sa mga leaders. Pero itong mga leaders na binabanggit ng writer, mawawala din yan. May limitasyon yung kalang buhay, yung kalang leadership. Okay? Pero sa verse 8, yung pinaka-leader natin, hindi naglalaho. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. You see? Yan ang ibig sabihin ni, ni, ni Peter sa kanyang aklat, yung verse 8. Yan lang po yan. Alam niyo ba, may nagtuturo na yung creation ng Panginoon, 6,000 years daw yun. Kasi nga, ito yung ginagamit nilang verse, yung one day, doon sa Genesis, hindi daw literal yon. Yung day doon, 8,000 years. Okay? Kaya ginawa na yung creation 6,000. <laughs> Napakahina naman ng Panginoon nyo. Alam ko, malakas ang Panginoon namin eh. Six days lang, literal na six days, natapos ng creation. At pagdating sa seven day, God rested. Hindi ibig sabihin nagpahinga siya. Ibig sabihin yung rest doon, tapos na yung kanyang creation. Hindi nagpapahinga ang Panginoon. Salamat, hindi siya nagpapahinga. Pag nagpahinga ang Panginoon, patay tayong lahat. Okay? Kunwari, pahinga muna ako, matulog muna ako. Patay tayo lang, hindi tayo binigyan ng hangin, hindi tayo binigyan ng araw. Patay tayo. Salamat, lamag, hindi siya natutulog. At si Satan, din hindi natutulog. Alam din ng Panginoon, kailangan pigilin niya yung masamang balak ng ating kalaban. Lalo na against sa kanyang mga anak. Ganyan, ganyan tayo protected by God. Ikaw natutulog ka na, ang Diyos natin hindi. Binabantayan pa rin tayo. Narinig niya yung mga hilik ninyo. Okay? Binabantayan tayo. Kawawa naman tong anak ko na ito. Malakas kasi kumain ng taba eh, kaya hinihili. <laughs> Di ba? Pagod na pagod na. Binabantayan pa rin tayo. Salamat. Yan ang ating Panginoon. Hindi siya natutulog. Yan din na nakalagay sa Book of Psalms. Sa verse 9, sagutin na natin sinabi ni, ng mga scoffers, The Lord is not slow to fulfill His promise. A some Count slowness, but is patient toward you, not wishing that any should perish, but that all should reach repentance. Katulad sinabi ko na Sunday, isa sa mga dapat nating pasalamatan sa Panginoon, hindi lang siya Diyos ng pag-ibig. Diyos siya na mapasensya, ano, mapasensya. Ano ba, ano ba, mapasensyoso. Ano ba mga term doon? Long-suffering, patient. The Lord is patient toward you. Matiisin. Matyaga. Mapaghintay. Kita nyo, kaya kayo naligtas, yan ay produkto ng pagiging paghihintay ng Panginoon sa atin. Hindi niya agad ginans ang Panginoon noong 1990. Eh kung ikay naligtas 1991, wala na, mahirapan ka na maligtas. Buti lang hindi ginans ang Panginoon 1982, Naligtas ako 1983. At marami pang maliligtas. Marami pang maliligtas. Naligtas sila dahil ganyan kabait ang Panginoon. Nagtsaga siya, nagtiis siya. Naghihintay pa rin siya sa mga kaluluwa na ano, magsisi. Yun ang pinaka-keyword yan, repentance. Repent. Repent. Kaya hindi lang dapat natin pasalamahan ng Panginoon, God is good. Yes, God is good. God is patient also. God is love. God is holy. All the time. Kaya yung mga kaibigan ninyo, puntahan nyo sila. Hinihintay sila ng Panginoon na maligtas. Responsibility din natin na puntahan sila kausapin. Pag tinanggihan nila, at least na-share natin yung gospel. Mahalay ninyo. Kayo pala yung gagamitin ng Panginoon para marinig niya yung mabuting balita at siya'y maligtas. At matutunan niya magsisi. Diba? Kaya bago yung judgment day, through fire, ay makaranas siya ng eternal life o forgiveness of sins. Salamat sa Panginoon. Salamat sa Panginoon. Hindi magtatagumpay itong mga scoffers na ito. Hindi magtatagumpay itong mga false teachers. Hindi magtatagumpay itong mga nagtuturo ng mali. Hindi magtatagumpay itong mga false religion Balikan natin yung 7 and, 6 and 7, especially verse 7 ng 2 Peter. Ano sabi diyan? But the same word, the heavens and earth that now exist are stored up for fire. Ano na karoon to? Being kept until the day, the day of judgment and destruction of the ungodly. Okay? Nihato ng Panginoon sa kanila. Nakakatakot magturo ng mali. God will judge them. Mahirap maging false pastor, maging false preachers, maging false teachers. Mahirap ma-involve sa false religion, false Christians. God will judge them. Distraction of the ungodly. Yan yung mga mockers. Yan yung mga scoffers. Yan yung mga opposition ng salita ng Panginoon. Puri ng Panginoon, salamat sa kanyang biyaya at awa na naranasan natin mula sa kanya. Niligtas niya tayo dahil siya ay matiisin, mapasensyosa o papasensyoso, long-suffering. The Lord is patient toward us. Tayo po'y manalangin. Salamat aming nakilang Ama. Salamat sa pagtitiis niya sa amin. Salamat dahil gusto niyong maligtas ang lahat ng tao, pero kailangan lang ng tao na magsisi. At huwag kami maging opposition ng salita po ninyo. Huwag namin baguhin ang iyong salita. Sapat na yan. Huwag namin palitan o baguhin ang kahulugan ng iyong salita. Sapat na yan. Dalangin ko, Panginoon, kami na narito, patuloy kami magpasalamat sa inyo, lalo na sa kaligtasan. Pagkat kung hindi kami naligtas, kasama kami dun sa judgment day by fire. Hindi man sa mundong ito, mayroon ding fire sa impyerno. Salamat at kami po yung niligtas mula sa impyerno at binigyan nyo kami ng langit. Salamat kay Jesus, siya yung aming daan, siya yung aming buhay, siya yung aming katotohanan. Dapat lang kayong purihin, paglingkuran at pasalamatan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. pamumuhay sa tama, gaya ng by the Holy Spirit. Salamat, Panginoon, ng karunungan ay sapat na. Nawa kami ay mga na. Bago namin paniwalaan isang bagay, isang katuruan, gamitin namin ang iyong salita. Kung ang kanilang katuruan, isang magandang pakinggan, magandang basahin, pero kung hindi ayon sa iyong salita, pero yung aming puso, to reject it. Iba pa rin, Panginoon, Layunin ng discipleship ay may tuwid kami matuwag kami ng tama at maiwasan namin ang mali. Salamat po Diyos sa mga kapatinan ng Hope Baptist Church. Salamat Panginoon sa mga umatid. Huwag kami na narito. Patuloy namin mag-enjoy ang katuwang tuloy niyo. Ma-enjoy namin ang salita na nagmumula sa banal na kasulatan. Pagpalaan niyo bawat sa aming pansang ng pag-iwalay, ingatan niyo aming pag-uwi Tama niyo mga pipilis mamaya ng mga pipo at iba pa. Inyo lahat ng papuwi, inyo lahat ng pasalamat, pasalamat. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Cristo Jesus. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make his countenance upon Hindi nga si, Brother Jing, Kuya Jing at si Brother Dennis